20. pitanje Kako postupiti prema osobi koja mi je dugo vremena prijateljica, za koju sam pouzdano saznala da je prevarila muža, da li mi je dozvoljeno da se nastavim družiti s njom? Bismillahirrahmanirrahim. Ta izdajica te treba posebno postupiti prema njoj. Prvo, naravno, ima prav za savjet. Nokoliko puta ali ljubav prema njoj, jer ljubav u ima Allaha i mržnja prema Allaha. Ta ni zasluži, jer mi mrzimo njezin dijela, kako je ona učinila. Pa treba sa njima dosta savit, ali kad vidiš da je ona dala prednost za harama njegov halal život, ne treba sa njom nastaviš život. E, I prijeti njoj, prijeti njoj, da će reći njezin muž ili upoznavati njezin muž. In Adam seed that Allah knew put it. Ameen Ya Rabbil